боби нуҳум исо ба қаиқ савор шуд ва аз кӯл гузашта ба шаҳри худ баргашта буд ки чанд нафаре ба наздаш шалеро бо ҷойгаҳаш бардошта оварданд исо то чӣ андоза эътиқод доштани онҳоро дида ба шал гуфт додар натарс гуноҳҳоят бахшида шудаанд дар айни ҳол якчанд шариатдон аз дил гузаронданд ин одам суханони кофирона мегӯяд исо фикри онҳоро фаҳмида гуфт чаро дар дилҳои худ ба фикрҳои бад ҷой медиҳед кадомаш осонтар аст гуфтани он ки гуноҳҳои ту бахшида шуданд ё гуфтани он ки бархез ва роҳ гард пас ман ба шумо исбот мекунам ки фарзанди инсон дар рӯи замин қудрати бахшидани гуноҳҳоро дорад сипас ба шал нигариста гуфт бархез ҷойгаҳатро бардошта ба хонаат рав آن مرد از جایش خسته به خانه اش روانه شد مردم از دیدن این حادثه به ترس و وهم افتاده خدا را که به انسان چنین قدرت داده است ستایش کردند وقتی که عیسی از آنجا براه برآمد مرد را با نام متا دید که در کارخانه انداز جمع کنی می نشست عیسی به وی گفت بیا پیروی من شو متا برخیست و از پس او روانه شد وقتی که عیسی و شاگردانش به سری دسترخان نشستند بسیار اندازگیران و دیگر آدمانی که گناهگار حساب می شدند نیز با آن خانه درآمده با آنها همراه شدند بعضی از فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند چرا استاد شما با اندازگیران و گناهگاران از یک دسترخان خوراک میخورد ایسا این سخنان را شنیده جواب داد به طبیب نه آدمانی سالیم بلکه بیماران محتاجند رفته فهمید که چونین گفته های نوشتجات چی معنا دارند من میخواهم که آدمان رحم و شفقت نشان دهند نه قربانی ها آورند خلاص من هم برای آن آمدم که نه نکوکاران بلکه گناهکاران را دعوت نمایم سپس بعضی از شاگردان یحیای تعمید دهنده به عیسی نزدیک شده گفتند چرا ما و فریسیان عادتا روزه می گیریم و شاگردان شما نه؟ ایسا به آنها جواب داد آیا دوستان داماد در جشن عروسی مادامی که داماد با آنهاست غمگین می شوند؟ البته نه ولی وقت می رسد که داماد از بینشان گرفته می شود و آنگاه آنها روزه می گیرند охир ҳеҷ кас бо либоси кӯҳна аз матои нав ямоқ намекунад чунки ямоқ дарида ҷои он боз ҳам аёнтар мешавад инчунин шароби навтайёршударо ба машқи чармини кӯҳна намерезанд чунки ҳангоми ба ҷӯш омадани шароб машк медарраду шароб мерезад ва машк низ аз кор мебарояд баръакс шароби навтайёршударо ба машки нав мерезанд он гоҳ на шароб барбод мераваду на машк ҳанӯз исо суханашро давом медод ки марде аз ҷумлаи сардорон ба наздаш омад ва ба ӯ таъзим карда гуфт ҳозиракак духтарам мурд аммо агар биёеду ба вай даст гузоред вай зинда мешавад исо аз ҷояш хеста бо шогирдонаш ҳамроҳи ӯ рафт як зане ки дувоздаҳ сол боз касалии хунравӣ дошт аз дилаш гузаронда буд ки ақалам ба ҷомаи исо даст расонад шифо меёбад бо ҳамин ният ӯ аз қафо ба исои роҳрафта истода наздик шуду ба домани ҷомааш даст расонд исо ба қафояш рӯй гардонду занро дида гуфт эй зан натарс туро имонат шифо дод худи ҳамон замон зан шифо ёфт баъд исо ба хонаи он сардор даромада найнавозони барои азо омада ва мардуми гирёнро дида гуфт ҳамаатон аз ин ҷо равед духтар намурдааст вай фақат хобида аст онҳо бошанд исоро масхара карданд аммо баъд аз он ки мардум берун баромаданд исо ба хонае ки духтарак онҷо буд даромада дасти ӯро гирифт ва духтарак бархест ин хабар дар тамоми он сарзамин паҳн гашт исо он ҷойро монда ба роҳ даромада буд ки ду марди нобино аз дунболи ӯ равон шуда фарёд мезаданд эй насли довуд ба мо раҳм кунед вақте ки исо ба хона даромад он ду нобино ҳам ба наздаш омаданд исо аз онҳо пурсид боварӣ доред ки ман шуморо шифо дода метавонам бале хоҷа ҷавоб доданд онҳо он гоҳ исо ба чашмонашон даст расонда гуфт аз рӯи имонатон ҳамин тавр шавад ва чашмони онҳо бино гаштанд исо онҳоро қатъӣ огоҳ кард ки дар бораи ин ҳодиса зинҳор ба касе чизе нагӯянд آنها از آنجا برآمده رفتند و برعکس در تمامی آن سرزمین درباره او آوازه پهن کردند. هنوز آن دو مرد دور نرفته یک چند کس به پیش عیسی مردی را آوردند که از سبب دیو داشتنش گنگ بود. لیکن وقتی که عیسی از آن مرد دیو را بیرون کرد، مرد به گب درآمد و مردم با اظهار حیرت خطاب می کردند. هرگز چنین حادثه را در اسرائیل ندیده بودیم аммо фарисиён мегуфтанд ки исо девҳоро бо қудрати худи сардори девҳо берун мекунад исо бошад ба ҳамаи шаҳру деҳот рафта дар ибодатхонаҳо халқро таълим медод хабари хушро дар бораи подшоҳии худо эълон мекард ва ҳар дарду касалии одамонро шифо мебахшид вақте ки исо ба мардум нигоҳ мекард ба ҳоли онҳо раҳмаш меомад чунки онҳо монанди гӯсфандони бечӯпон سرسان و سرگردان و ناچار و ناتوان بودند پس عیسی به شاگردانش گفت حاصلی درو فراوان است ولی کارگران نمیرسند از این رو از صاحب حاصل التماس کنید که برای گم حاصلش کارگران را فرستد